Sova Info. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca obilježen je V-Day, tijekom kojeg se diljem svijeta na današnji datum provodi kampanja One Billion Rising, odnosno milijarda ustaje. Tema ovogodišnje kampanje bila je solidarnost protiv eksploatacije žena, gdje se kroz pjesmu i ples ukazalo na probleme nasilja nad ženama. Kampanja se ove godine provela u 200 zemalja svijeta, te u nekoliko gradova Hrvatske, a organizatori riječkog izdanja bili su udruga Pariter i SOS Rijeka. Dana današnji se skup usredotočio na važnost ratificiranja Istanbulske konvencije uz, hrvatske statistike o nasilju nad ženama, od kojih je najviše porazržavajuća ona da u Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje. Iako je riječki karneval godišnje izdanje završio u nedjelju, njegovi dojmovi protežu se i kroz ovaj tjedan. Humanitarna izložba Nasmješena lica riječkog karnevala u organizaciji turističke zajednice grada Rijeke i fotostudija Kurti održat će se sutra na Korzu ispred turističkog informativnog centra. Izložbu će otvoriti gradonačelnik grada Rijeke Vojko Obersnel i Nikola Kurti, vlasnik fotostudija Kurti, u 10 sati. Sav prihod od prodaje slika namijenjen je udruzi Riječko srce. Ukoliko ste oduvijek htjeli proputovati Sjedinjene američke države i to uz malo novca, sutra imate priliku saznati kako. Prezentacija Work and Travel programa u organizaciji agencije Work and Travel Group održat će se sutra na odjelu za biotehnologiju. Radi se o mogućnosti odlaska u SAD na 3 do 6 mjeseci uz radnu vizu koja uz dobru zabavu daje i mogućnost zarade džeparca, a pritom i stjecanje iskustva. Sve informacije na jednom mjestu možete saznati u 14 sati u dvarani 0,30. I za kraj vremenska prognoza. Sutra nas očekuje sunčano uz slab vjetar. Nema kiše, a najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 4, dok je dnevna od 6 do 11 stupnjeva. Sovu info uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu info.